Само след ден на 10 юли стават 5 години от приемането 2020 на България и Харватия за членове на валутно-курсовия механизъм ИРМ-2. Заедно с влизането в ИРМ-2 България и Харватия влизат и в единния надзорен механизъм, който също е под ръководството на Европейската Централна банка. Поглед сега към Харватия и нейните уроци с еврото. А, нека да кажем добър ден на нашият следващ гост. Това е а, мистър евродепутатът Гордан Босанец, който е член на Комисията за регионално развитие. Добре дошли. Добър ден, поздрав свима. Физик, бивш правозащитник, съосновател на първия Загреб Прайд. Днес той работи за социална справедливост, устойчиво развитие и равенство в Европейския парламент. Да, благодаря, че сте с нас. Бихте ли казали, вие сте сравнително млад член на, на еврозоната. А, какви основни предизвикателства се сблъскахте а, във вашата економика преди и след а, приемането на еврото? Oh, uh, so good morning, good afternoon, good day to everyone uh, one more time. Пожелавам приятен ден на всички. So the challenges which is Croatia constantly was challenging were related to, you know, quite a weak economy and a big poverty. Основните предизвикателства, пред които беше изправена Харватия, бяха доста слабата ни економика и бедността на населението. Uh, and uh, actually the role of euro I don't think was a crucial in a game changer. More more important was the moment when Croatia entered European Union. А, и не бих казала, че влизането в еврозоната бе, промени толкова правилата на играта. По-важният момент беше влизането в Европейския съюз за Харватска. because after the, uh, we entered the EU, we have started to see better economic results. Тъй като след като се присъединихме към Европейския съюз, започнахме да виждаме по-добри економически резултати. And after we entered in the eurozone, uh, we haven't actually seen the rise of the prices, but not because of the euro, but due to the heavy inflation and uh, not a good uh, economy in Croatia. So inflation was the most responsible for rapid increase of the prices after we entered the euro. И след като се присъединихме към еврозоната, а, а, се сблъскахме с повишение на цените, но това се дължеше по-скоро на голямата инфлация, а не на присъединяването към еврозоната. Каква беше причината за инфлацията? Oh, uh, we still don't know. I mean, there are uh, there are different theories. Uh, I'm closest to the one that actually the the prices in the supermarket in the daily life were increasing because of the will of the owners of the big uh, shops. Все още не, съм, не сме сигурни. Съществуват няколко теории. Аз съм привърженик на теорията, че, например, цените в супермаркетите се увеличаваха най-вече заради решенията на самите собственици на тези магазини. Because when we look the profit of the big uh, supermarkets, it's incredibly high. So we think, you know, that uh, actually they earned the most from the, from the inflation. And they were actually pushing the inflation. Тъй като след като сме а, а, анализирали а, печалбите на тези супермаркети, виждаме, че те са спечелили най-много от тази инфлация. Uh, and I think that they, they use the, the moment of euro to make a mess and saying now, you know, the prices will go up also because of euro, but the truth was actually that they were increasing the products prices of the products because of the profit, because there were also some people comparing the same tomato or the same chocolate or the same flour in the same shop in Italy, Germany, I don't know, Austria and Croatia. And we couldn't, no one could explain why such a huge difference, like double, more expensive in Croatia than, I don't know, in Italy. And it didn't travel much longer that it should be that much expensive. И се получи една ситуация на хаос в цените, много големи печалби за тези магазини. Например, тогава сме правили сравнение в цените на, кажем, на домати, шоколад, цветя в Италия и други страни от еврозоната. И виждаме, че цената на определени продукти е двойно по-висока в Хрватска. Тези, тези стоки са изминали същия път, за да достигнат до нашите магазини и няма никаква логика в тези високи цени. Неумение на правителството да регулира, на държавата да се намеси или нежелание? I mean, the, what government try, they try to freeze the prices of some of the products, like very basic one. Правителството се опита да замрази цените на основни продукти. But how then the market responded? immediately there was a lack of these products in the supermarkets because they will sold out everything under low prices and suddenly there is only expensive toilet paper, not any more cheap toilet paper. И какво, каква беше, какъв беше резултата? Обаче изведнъж тези продукти, които бяха на регулирани ниски цени, се свършват супер бързо в магазините и след това хората трябва да си закупят от по-скъпата альтернатива на същия продукт. Беше ли по някакъв начин регулиран този проблем на по-късен етап? stage? No, we are still struggling, unfortunately. And Croatia is still uh, one of the member states with the high inflation. So our government still didn't find the, the answer to this uh, huge economic shift. Но, But... за съжаление, не, за съжаление, ние все още се борим с този проблем. Хърватия е една от страните с най-високи нива на инфлация и имаме нужда от uh, регулации. And what the government did which, which was like good, they increased the prices in public sector. So increased the prices of everyone working in public sector, uh, the, the, the salaries, salaries. salaries sorry. Това, което правителството направи е да повиши заплатите на всички работещи в публичния сектор. And then people felt now we have more money every month. И тогава хората си казаха, имаме повече пари всеки месец. But also this also increased then again the prices in the shop. So they were just putting uh, oil in the fire. So Но това допълнително доведе до увеличение на цените в магазините. Любопитна съм как гласувахте а, по въпроса за влизането на България в еврозоната. Подкрепихте ли? I voted in favor, same as I voted for Croatia. To be, to, uh, да, гласувах за присъединяването, също както и при Хрватия. И още един е, въпрос, е, свързан обаче с вота на недоверие, поискан от крайно десните партии тук е, срещу Европейската комисия. Питам ви, защото мисля, че сте гласувал против втората комисия на Урсула фон дер Лайн през ноември 2024. Сега как ще гласувате? I will not vote. That's my message. Моето послание ще бъде това, че аз няма да гласувам. I think this is a mess created by uh, Mr. Weber and EPP and they have to deal this mess. I don't want to participate in this mess. Мисля, че това е един хаос, който е, беше забъркан от Европейската народна партия господин Вебер и аз не искам да бъда част от това. С едно изречение да ни го обясните, това, което наричате хаос. Е, how, how, how can you explain what you call a mess? When they need uh, European policy, then the EPP will work with us progressives. When they want to destroy the green policies, the future of Europe, they play with the right wing. And that's a mess. А, когато имат нужда от европейски политики, те а, работят в съгласие с нас, прогресивните партии, но когато искат да унищожат а, зелени, зелените политики, те играят с други членове на Европейския парламент. А, и може би едно изречение, защото вие сте евродепутат с открита хомосексуална ориентация, подръжник на Будапешкия прайд. Вчера видяхме кмета на Будапешта след прайда, който беше забранен от правителството на Виктор Орбан в Унгария, но все пак се състоя и то в огромни размери. Какъв съвет може да дадете на българските политици, за да осигурят приобщаване по време на ето толкова исторически момент, като въвеждането на еврото и пълната европейска интеграция? Uh, е, okay, I mean, um, for sure, I think that, you know, all the LGBT person should be respected, and we have seen now this in Europe. But what is even more important, that people doesn't suffer from high prices, from inflation, that there is a social justice. And once when we have social justice, then we will also be ready to embrace and endorse all of us LGBTIQ people. We are also fighting for less prices. А, смятам, че трябва да се борим за правата на LGBT а, хората, тъй като в крайна сметка хората а, не страдат чак толкова много от високите цени, от, от социалната несправедливост. Трябва да се борим именно с тази не, социална несправедливост. Благодарим на евродепутата Горан Босанец за погледа отвътре и за посланието. Устойчива Европа се гради не само с валута, а с права, солидарност и визия за бъдещето. Хърватия вече е част от еврозоната, България е на прага, но колкото и да и економически този преход, той остава и дълбоко социален и ценностен.